Euskaldun sorturik, horret zapaturik, bardin zeraturik, egia harturik. Bake prozesuan, beren harria ekarri nahi dute Euskal Herriko artista desberdinek, eta parada ezin hobea izanen da larun batean horren erakusteko. Artistan dana bat elkartuko dira eta preseski Stefan Etxegarai Etxek esplikatzen digu beren iniziatiba lehenik azpi nahi dugu uh, joan den uh, eh, apililaren sortzian eh, eta erakunde ahmatuak uh, ahmak utzi bazituen ere argi utzi nahi dugu prozesu hori ez dela hortan bukatu eta preseski orain ateratzen dugun lema da eta orain presoak prozesu hortan ikusten dugun bigarren pausu garrantzitsua baita orain presoak ateratzea eta presoen kausari lotzea. Beraz, zergatik orain irailaren ogoita amajean antolatzen dugun egun hori, eh, lehenik be, artista, kakotzen artian, artista gisa, uh, gure sustengua erakusteko publikoki uh, prozesuari, diendea uh, eh, deitzeko parte hartzerat egunaldi horretan bere sustengua ere erakusteko, biztan da, espero dugu numera hondian biluko girela hemen lu osoan, bake prozesuaren alde, eta bigarrenik, eh, ez da gordetzeik, uh, eh, dirua bildu nahi dugu, heldu den abenduaren bederatzean Parisen antolatzen, antolatua izanen den, mobilizazio egun hortan, egun hori inala untsa antolatzeko. Uh, ez da gauza erresa jendea Euskal Herritik mugitzea Pariserat egun berean eta egun batentzat, beraz uh, horrek baditu gastu ekonomiko importantak eta be espero dugu ekonomikoki untsa laguntzea uh, hori. Egoera politikoari doakionez urrats batzuk emanak izan direla eta oraindik aitzina joan behar dela adierazi digu Michel Beroko irigoinek. Gure mesua gizene, eh, nahi bat zu, eh, armagabetzea iragan onduan, erran dugu estatuari, eh, frantzesez ertan dena, guai, eh, atzen dugu eh, akuse de recepzion. Eh, nahi da, guai, eh, egina izan den urratz handi hori, eta denek bai estatua dutena eta gura ipatua dutena, nazioarteko eragilek eta eta lekukoek eta guziek, erreten eh, dugu bai, eh, baloia estatuaren esku da, eta zuek duzu eurratxa egin behar. Eta egia da, hori entzuten dutela, eta kontsideratzen dutela ere Frantziak estatuan, osto bat itzuli dela, panorama berri bat badela, eta prestira dira dozierak eh, ikertzeko eta ikusteko ze urratxe egiten alden. Hala, nik badut sentimendua gauzak, berba atzo posible itzirenak posible bihurtzen direla, mainan beti behar da potentzia zaizan eta ikusi errealitate konkretuan zer aldatzen den. Esperantza hori badugu eta esperantza dugu ere uh, izanen direla seinale importantago batzu. Pariseko elgarreta atzea lehenago ere, hortan gira, eh, afera presatu da, behar da egin, sobera iraundu uh, uh, demorak, uh, urteak, eta karma gutzi zero sobera demora pasatu da, horai presa da afera eta nik uste hori kontutan hartu aden behinan uh, den uh, prudente ala ere eta beti existentzia ondirekin. Jakin ere, egun hortan hasiko diela Pariseko abenduaren bederatziko ekimenarentzat izen emaiteak autobusentzat.